المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koliko sam upoznat, večeras je završeno predavanje, jel tako? I zato ćemo večeras okončati ovo izdavanje od izlaganja naime od četiri predavanja sa temom šta su pocvilili islamskog vjerovanja? Šta se time želi postići kod počanika? pod pa broj jedan. Prvi primarni cilj jeste obožavanje jedinog Allaha Želešanu i nijedno drugo božanstvo. Taj cilj je izražen jako puno u Kur'anu, čak što više ulema, posebno mislim na Ibn Kajima, koji bukvalno u svojoj jednoj knjizi kaže da je cijeli Kur'an eh, na tome ovaj, objavljen i da želi to postići kod Znači, samo da se Allah Đelešanu obožava i niko drugi osim njega. I zbog toga kaže on da u cijelom Koranu ili se naređuje da se Allah obožava, ili se zabranjuje da se obožava neko drugi osim njega, ili se govori o naredbama koji su svrha obožavanja, ili se govori o zabranama koji također ulaze u obožavanje, ili se govori o nagradi i osobinama onih koji Allah obožavaju, odnosno kazni i osobinama onih koji Allah ne obožavaju. Znači, to je cijelo Ovaj, cijela priča, odnosno kazivanje u Koranu i okruga. Allah je u tom kontekstu kaže, znači, ono hrvatsko džinja, on se bila I džine i ljude stvorio sam sam da bi mnogo To je recit svega. U Buharijevom muslimovom Sarijevu. stoji da je poslanik Allah, da je sallam rekao Muazu i Muđebu radijallahu anhu o Muaze a tedri ma hakullahi ibad. Znaš ti koji je Allahovo pravo kod njegovih stvorenja? Šta to ono što ono se stvorio, proživio, uzdržava nas, drži nas na ovoj zemlji do određenog roka? Što, zbog čega? Sve nam to daje i naravno da ima prava kod nas. Koje je to Allahovo pravo kod nas? Kaže, molac, ja sam rekao, Allah je njegov poslanik najbolje znaju. A to su sahabi inače govorili kada su znali da ih postavili sam Allah ali pita ne zbog odgovora, nego da bi privukao njegovu pašu. Pa je poslanik sa Allah ali mi rekao Allahu tako i robova je da obožavaju samo njega i nikoga drugog sam. U svojoj misa, Allah je rekao Abudu Allah, ulatuši Allaha pa obožavajte i nikog drugog sami. Usumnjeno u tri ajta koji govori o deset Allahovih oporuka. Dobro, dosta u Leme, među njima imam i kaže da, se da, je to deset zapovjedi koji se spominju u starom i novom zavjetu. Jesi čuo nekad deset zapovjedi? Deset zapovjedi Musa'u, ali sad, koje su došla, kažu Lema, oni su spomenuti u suri al za koju Lema inače kaže da spada u sebe veliki sura koje sadrži cijeli terat, odnosno u samovi. Prva zapovjed, prva naredba u tih, u takve ajta bila je u Abdullah, u Ratu Samo Allah obožavajte i nikoga drugoga Znači, stavno se na to, tako da je to prva obaveza i prvo što hoće iz, odnosno, što se hoće iskonzumirati. Drugo, što je također <clears throat> jako važno, cilj je da ljudi obožavaju Allaha kako je On to htio. se Znači, to je sadržan, koga obožavam sadržan je u izrecima i A kako ga obožavam sadržan je u izrecima Muhammeda To je jako, jako bitno. Uh, Jeste li znam i ateizam globalno u velikom padu. Sekularizam nije, ali ateizam jeste. To jest da, čovjek bude bez vjere. Ateizam je da čovjek neće vjeru. Danas većina ljudi hoće vjeru. I to je neosporna činjenica, statistike pokazuju to. Znači to da ljudi hoće i vjeru To je neospodno činjenica statistike to pokazuje. Međutim, pitanje svih pitanja je kako ispoljavati vjeru svojom E to je ono što je uopće islamsko vjerovanju kad se kaže Muhammed Resulullah. Muhammed je Allah poslanik, to jest kao da čovjek kaže, gospodaru moj, obožavat ću te samo kako te obožavao Muhammed I nikad se znači. I to je ono što Allah Đelešanu želi. I nije želio da ga svaki čovjek obožava kako hoće. Nekoga, recimo ima danas ljudi koji se umiljavaju Allah Đelešanu time što sviraju nekakvu uh, duhovnu muziku. Da li ima toga? Ima ljudi koji se hoće približiti Bogu razne i igrama. E, treći se hoće približiti Bogu što obilaze nekakva mjesta za koja Allah nije rekao da su svijeta. Treći su svijeta mjesta samo ostalo nije ništa. To je Merka, Medina i Vešen Ima ljudi, vidjet ćete na televiziji koji se čak prepisuju islamu, žele se približiti Bogu tako što će okrvašiti sebe, proti svoju krvu, udarati se raznim bičevima, lancima, sabljama i tako dalje. Sve to Allah nije drago. Sve to Allah ne voli i nije želio da ljudi obožavaju ti. A kao dokaz, naš hadis, koji je zabilježen u Uslimovom sahiju, spominje se i Rijadu Sahiju, da je poslanik držao kutu i vidio na suncu čovjeka kako stoji stoji čovjek na suncu. Kaže poslanik sam, šta je ono tamo? Kaže Allah poslaniče, zavjetovo se da će postiti i dok posti stajati na suncu da neće sjesti ili vidjeti hladovinu. Kaže poslanik sam Allah, recite mu da sjedne, znači da ne stoji. Recite mu da ode u hladovinu i neka nastavi posti. Znači to što će on stajati, to Allah nije tražio od Što on neće da budemo u sluzu, da ne budemo to Allah nije tražio od nas. Ali voli da postimo. I zato poslani se mu kaže ono što Allah nije propisao, što nije želio od nas, to da prestane raditi, a ono što voli nek nastavi. Znači obožavati Allaha Đelešanu samo kako ga je on htio. Zbog toga imam i imam šafijeve jednu izreku u tumačenju svoje fatiha gdje učimo ajet i na unu, i jake nastavine. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo. A, u muslimovom Sahiru, naime došlo je da je ovo ugovor između roba i njegovog gospoda svakog čovjeka nas ponosi. Kad stanju na nas izgovori to kao da je potpisao ugovor sa ovom da će samo njega obožavati, kaže mu Šafir u komentaru toga, da to znači to jest gospodar moj, samo tebe obožavam onako kako si ti želio da te obožavam. I nikako drugačije. I vjerujem u tebe kako si ti želio da vjerujem Znači, to nije prepušteno ljudskoj boji, ljudskoj mašti i da ljudi misle kako će se približiti Bogu. Jasno je precizirano, Allah Đelešanu je zato poslu poslanika kao uputu i milost svim svjetovima. Da jasno kaže i precizira kako će se ljudi približiti Allahu Đelešanu. A o tome nam najbolje govori hadis koji je zabilježen u u Sahiju za koju Ulema kaže da je najčasniji hadis što se tiče ljudi. A to je hadis ko je to Allahu evlija. Jesi čuo za izraz evlija? To je dobar vjernik krop. Al posao u tom hadisu je jasno precizirano, naime, poslanik je premio Allahove riječi u hadiskuciju da je najdraži s čim se Allahu rob može približiti Allahu ono što je Allah učinio farz. Znači, Allah Želešanu najviše voli farze. To su namaze, sada povodne kindija, bakša Šarijacija i to farzove tih od tih namaza. Zatim voli Ramazan da se Sad je u vrijeme hađa, ljudi već 16. čemu se i 12 bili na tom Allah što mu govori da na svom bihaču. Zatim kaže Allah želim da ima diskusiju وَمَا u يَتَقَرَّبُ لَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ o وَحِبَ I moj rok sve dok se približava na filama, približava mi se na na filama, sve dok ga ne znam. Znači, Allah Žešanu nakon da voli na fila, a to su sunneti koji se klanjaju prije namaza, posle namaza, poslije abdesta, post koji se posti glavna sada sadaka koja se daje mimo zekata, umra koja se obali van mjeseci hađa ili dodatni hađ korovi, koja jednom pa drugi put, pa treći To ono što ženu uvoli, odnosno čovjek radi da se približi Allah Znači, to je drugi cilj. Kako obožavati Allah Dalje. Treći cilj sloboda razuma i zaštita razuma i srca od haosa koji se dešava u srcu, srcu i razumima ako se udalje od objave. Ko je vas učio filozofiju? Jeste imali priliku sa Jeste li vidjeli da praktično ne postoje dva čovjeka koja se slažu gotovo u svemu i nečemu Svaki ima svoje viđenje, svaki ima svoju školu, svaki ima svoju metodu i tako dalje i tako dalje. Odakle ta tolika razlika? Zato što su se udarili od jedne godine koja treba da vodi razum, a to je objava. Znači, to je od ciljeva islamskog vjerovanja, da objava vodi razum, a ne razum objavu. I zato danas ima jedan pravac u islamu, su čuli nacionalisti. E, to ti je prezvan jedan u islamu u Akajdu koji pokušava objavu, odnosno razum staviti ispred objave. A ne bi trebalo tako. Nego objava kad vodi razum, onda on napravi čuda i onda je spreman da napravi čuda i slično. A obrnuto kad razum sudi objavi, onda jako su velike razlike i među njima. Zatim ima jedan tefsir, pa ima negdje oko 13-14 velikih tomova tefsira, na tom principu racionalističkom napravu, i sad u Lema ima jedna izvika koja je nastala nakon toga, to je tešina Fahru ovaj, Razi, Fahrudina Razi. U tom tefsiru kažu ima svega osim tefsira. Znači on je tu tih logičkih, filozofskih principa, nekakvih nauka, prirodi i tako dalje uvrstio, ali sve to kad čovjek u principu interfersiranosti. Znači, to je princip sloboda razuma i objava vodi razum, a ne obrinut. Duševni i mentalni mir. To je također cilj islamskog Vi ste vidjeli sada u ovom ratu koje su ljudi u bitke pretrpjeli. Izgubili su porodice i metke. Gledali su, imali recimo otac govori da su izašli gore na prvom su kako govori kuća u koju je on uložio praktično svoje 25. godine ulaži sam novac i svaku platu u tu kuću. Znači praktično je to bio plod njegovog rada, kuće, čemu. I on je to morao posmatrati, gledati Bilo je ljudi koji jednostavno to nisu dobro psihički dobili. A bilo je i sad možete zamisliti čovjeka koji sve to posmatra sa objeđenjem da zaista to se moralo dogoditi jer je tako Allah odredio. I nije moglo biti drugačije. I ne krivi sebe zato što se dogodilo, ne krivi ono, ne krivi ono, nego jednostavno to što se dogodilo moralo se dogoditi i ne može biti drugačije. To je puno, puno znači za mentalnu stabilnost ili recimo, majke koje su izgubile djecu, sinove, itd. Pa one vjeruju da čovjek ne završava svoj život samo slučaju. nego da ima žene, da ima vrijeme kad će ljudi biti proživljeni i tako dalje. To jako puno znači za duševni i mentalni uvijek. Za razliku od, recimo, ljudi koji ne vjeruju, u slabo vjeruju. čovjek ima ispravan odnos prema stvorenjima oko sebe. Znači, šta to znači? Mi danas, recimo, evo zapadna civilizacije. Ona u principu počiva na koju civilizaciju? Na grčkoj i rimskoj. Pa tako. Obje ti civilizacije imale su jedan problem, a to je odnos između Boga i čovjeka, božanskog i čovječanskog. Vi možete vidjeti recimo grčku civilizaciju kako ima Boga za sve praktično. Kako je došlo do miješanja između božanske i ljudske vrste pa je nastalo nešto. To je nije ova stvarnost, oni to vjeruju, na tome su izgradili civilizaciju i vidite da prema tome tako se i ponašaju praktično. Tako se i ponašaju, tako da imate recimo slučaj koji je zabilježen u istoriji, to je rijetko kad zabilježeno u glavnoj ljudskoj istoriji, da su ljudi održali savez da sudi Bogu. Znači, nego bukvalno bilo održano vječanje da i na kraju bila je negdje neriješeno, da li je Bog kriv za sudbenu tih ljudi To je nevjerovatno. Ali tako oni doživljavaju to, na tome su, međutim, islamsko vjerovanje čovjeka dovodi do toga da ima jednu, jedan ravnotežen odnos u svemu tome. Da im Allah je stvoritelj svih ljudi. Bez obzira koji oni vjeri bili naciji, moje kože, s kojeg kontinenta, kojim jezikom govorili, svima im je stvorite jedan. I nema, ne može se to pomiješati ljudsko i božansko. Allah je odvajan od svojih stvarenja i on se ne miša s njima, a on je sa njima svojim sluhom, vidom i znanjem u svemu, ali svojim bićem i visoko iznad njih. I zna šta oni radi. Također, odnos prema drugim bićima. Recimo, danas ima jako puno ljudi koji neće da jedu meso životinje zato što smatraju to nehumanaciju. A s druge strane imate ljude koji životinjama ne pridaju nikakvu važnost i uopšte ponašaju se prema njima kao da nisu Božja Mislim, li su tu negdje nekakvu sredinu zabranjuje da jede se meso korisne životinja čije meso nije štetno, ali također zabranjuje bilo kakvu potrebu nasilja prema bilo kojem živom biću. Postavi sam Allah da rekao, Allah je pripisao na u svemu, pa čak i kad korijete životinju za kurban ili za upotrebu svoju, onda radite to na najljepši način. Pa ima tamo propisima kako nije zove ne ošteti nuž pred životinju, kako ovo životinje treba okrenuti glavu, kako to mora biti brzo, kako prije toga mora biti provjeren nož, da ne bi bio tu, koliko puta, na kojem mjestu da životinje se... Sve je to propisano, a da životinje se ne tuče. Znači, bez pretjerivanja ni u jednu, ni u drugu stranu. Dalje, Islamsko vjerovanje ima za cilj da čovjek bude ozbiljan i marljiv svom Hasan je čuo za njega, komandos. On je bio imam prije rata i on je preveo četiri, tri prva toma sa njima. Ona crna koja je pobjegla prije. Sad je prevedeno svih osam, međutim, prije rata on je preveo tri. I Eh, on je na početku tu, tamo na listu, hadis jedan često citiva, to je kada biste čuli da su dan nastupio, a u ruci imate samicu da je zasadite, vi zasadite pa makar postroženi su. Kaže, ono to je hadis koji najviše postiče čovjeka na rad i na ozbiljnost u radu, bez obzira hoće li to toga biti nešto neće, znači da čovjek radi malo i uporno. Poslanik sallallahu alaihi sellem Allah voli kad nešto radi, da to usavrši. I na kraju, postizanje dunjavučke i ahiretske sreće s dobrog pojedinca, društva i tako dalje. Vjerujte mi, ovaj, vidite kako je vrijeme. Svi se žele razvijati. Kao ljudi su drugačiji, nesigurno zavladala, ljudi se ubijaju, krade se, nema se gdje ostaje tato. A ja vas pitam sad kao i zdravi ljudi. Ko mi vrijeme? Da je to ono što se ljudi žele. Čini ga ljudi. Znači, kakvi su ljudi, tako nam je vrijeme. Tako ljudi. further Sve bilo s u stvara Arabiji, dosta je sad može pomijeti problem. Ali da smo ljudi zaključavaju uopšte. Ne potrebno, neće ni kupiti. Ili recimo kad idu na namaz ostavi trgovinu, samo onako spustimo na lepo kasu. Nema kataraca, nema ništa. Pa ne vratio se. Ovaj, ništa nema. To su, to su za u bližnjoj ljudskoj istoriji kad su ljudi primjenjivali vjeru i dobro vjernici. A kad ljudi ne mali, ne znaju za Allaha Đelešanu, ne boje da se ne misle o njemu, što bi se bojali ljudi? E, zato i nam nam dolaze ubijstva česta, krađa, e, maltretiranja, otimanja i ko zna se se zadruge, ne znam nije, svašto nešto. Znači, ljudi su za to krivi, a onda su strašne posljedice. Na kraju možemo na šajnu da budemo oni s kojima, će biti zadovoljni, da budemo oni koji će biti dobri robili i korisni članovi svom društvu. Amen.